Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Bau Berantas Kiriman Hajah Ruliah. Cerita iki kawiwitan rikala kabul lengar-lenger ing lincak pikiraning lambrang umur wis tuwa katik urip ijen bojo sing ditresnani mati limang taun kepungkur anake telu wis padha mentas nanging uripe pas-pasan kabeh ora ana sing kasugihane manjila la piye kabul mung sanggup nyekolahake nganti SMP dadi yo bisa dadi pegawai Selagining sarjana wae sing durung cekel gawe ombyokan kok. Nadian kadang kala anak-anake mau uga menehi duit marang Kabul ning ora bisa dijagaake. Karepe anak-anake Kabul dijak urip sak omah. Kari sapa sing dipilih? Nanging Kabul ora gelem. Tumrap Kabul senajan sing diiloni anak, nanging suwe-suwe mesti ora penak mergo tuwuh padudon. Contone wis akeh. Mula kabul milih tetep ning omahe dhewe wae. Bebas arep nyapa-nyapa ora ana sing ngaru biru. Tujune kabul duwe lemah ing sak pinggiring kali Brantas. Dadi kena kanggo kesibukan. Pihak kawugan ngolai lemah iku diramut lan ditanduri warga watun melu kersa kresiane kali. Lan ditanduri pari yen ketigo digejiki jagung. Ditumpang sari karo kacang lanjaran lan waluh ludru. woe didol mula najan ora akeh ning kabul ora tau kentekan duit sekae yen dinggurip ijen wae cukup Sawijining sore Sukro lan Reksa ibut dandani praune. Lelorone uga warga gisi ing dantas kuno. Bareng wis dadi jebul lelorone duwe niat ala. Prau mau disurung menengah kanggo ngemot wedi sing disedot nganggo mesin diesel. Asile lumayan tur gampang ngedole. Penadai wis ana. Resik bisa entuk 150.000 dindum wong loro. yen gelem nyedot nganti bengi entuke bisa dobel. tinggir kali sumelang yen wedine sedot terus-terusan bisa-bisa tinggi selongsor pinggora bisa ditanduri maneh kabul wis lapor lurai nampa waduli warga lurah wis ngetokake larangan nyedot wedi ing dasare bengawan brantas sakploke ana larangan kuwi sukro lan reksa pancen ora tau ngaton meneh nanging kanthi dedemitan leloro nekat nyedot ing panci bengi tegale kabul sing ngombolan akeh wedine disedot terus tanpa konangan weruh-weruh boko titik tegale longsor tanduran rusak kabul bisane mung lengar-lenger watara jam 5 sore mendungi peteng kilat nyamber-nyamber sinusul beledek manguntaran wong-wong sing lagi nggarap tegal gegancangan mulih wedi kedisian ceblok ing udan dasar wis nyedaki wanci surut Nanging tumrape sukro lan reksa kahanan mengkono mau malah mujudake wektu kang paling becik. Suasana sepi ora ana sing nyaruwe. Yen trampil anggone nyedot wedi bisa nglunggahake nyang prau ping 4 nganti ping 5. Wektu kuwi lelorone wis nglunggahke ping telu Nadyan kahanan wiwit repet-repet ewat dini, lelorone orang gibris. Cemlorote tatit malah kinarya colok. Rolan Rekso mutus mutusake nyedot rong unggan engkas gek mulih. Najan awak en nanging ora dirasa. Lelorone ngetok karusan nedya nyedot rong angkatan meneh. Sing paling semangat Rekso, Awit dheweke lagi butuh duit akeh. Sejene kanggo ngingone anak bojo uga kanggo tetukon omben-ombenan. Kumpul kanca akeh. Najan wong ora duwe nanging kanggone Rekso katon gaul. cekat-ceket dheweke ngunggahke wedi menyang prau. Dumadakan ora ngerti sangkan paraning bilahi. Barengi cumloroting cahya saka langit reksa ngeblak. Sukrondomblong ora ngerti apa sing kudu ditindakake. Ning watrosa menit terus mak geleger. Sukron jengger. Koncone diranggul Digerayangi urat nadine. Wis ora krosok keteke. Sukro bengok-bengok jaluk tulung. Warga kiwa tengen gisik podomoro. Karung goncor. Gisik wis peteng reksa dicoloi. Awake pereng reksa disamber bledek. Seminggu saka kedadian kuwi gisik kali sepi. Wong-wong padha wedi nyedot wedi. Emane tegale kabul mungkari sidik mergo kebacut longsor. Ganep rong minggu sukrawis grisenen. Adate nyekel duit gede. Pepoyane dodol wedi saiki kari koret-koret. Njaluk bujuni tuku rokok mung diplengosi. Wis digawe nempur jarene. Anak-anaknya lagi sumego. Mongkor go beras terus mundak. Duitnya ditukuake beras kabeh. Amrih bisa mangan seminggu. Sukro kluntrang-kluntrung metu. Dheweke nuli ajak-ajak tanggane ngambali. Panggautan nyedot wedi kaya sing wis. Ana meneh koncane loro kebeneran duwe prau. Dadi saiki wonge papat praune loro. Budale wong papat mau nedengi swasana repet-repet. Dilalah lagi oleh setengah prau udane teko sinartan ledek nyamber-nyamber. Wong papat ngincrik mulih wedi nemahe cilaka kaya sing dialami reksa. Bengine Sukrodi ngimpi ditekani reksa. Kahanane memelas, pengganggune teles kebes, rambute morat marit dheweke celatu. Kancaku kabeh. Aja kok teruske pegawean nyedot wedhi iki. Enggal arena. Golek gawean liya yen ora kepengin nemai nasib kaya aku ngene iki. Aku didadekne gedhi bali makhluk gaib sing mbau reksa gawan brantas. Ing aku dipletter nyambut gawe kanthi kahananku kaya ngene. Usana wayangan reksa ilang plas sufra jenggirat. Sakala kringete meruntus metu sak jagung-jagung. Ing jero atine dhewe janji ora bakal neruske pegawean kang ngrusak lingkungan mau. Esuk e kanca-kancane nyedot wedi mara gembruduk, kabeh takon apa dhewe dipethuki reksa. Sukra mung mantuk-mantuk tanpa komentar. Kancane telu mau padha cerita yen uga ngimpi ketemu reksa. Reksa menggak nyedot wedi. Yen wangkal tetep nyedot wedi bakal mbuh tumbal sing mbau reksa brantas kaya dheweke. Sukra lenger-lenger. Apa maknane impen mau dene kabeh rewange uga dipethuki reksa? Sukro sak konco wusono mupakat ngelereni pakulinan nyedot wedi. Kabeh mengkirik dulu kahanane reksa ing alam pangimpen. Kanti urano meneh sing nyedot wedi tegal ing gisih kali berantasaman. Najan ombone wis kalong mergolong sor nangisih bisa ditanduri. Asile kena kanggu tambahan penghasilan. Kabul mudidoyo golek lemah kanggu ngurki tegalan kang longsor. Sedidik boko sedidik saenggo bisa balik koy sakawit. Najan ora ombo iki cerita kanggo pangeling-eling sok sapa sing nyedot wedi kuwi iso ngrusak lingkungan lan nyebabke karusakan liya bersama tim jimat Au!